Եթերում օրացույցն է։ Այսօր ապրիլի 26-ն է, տարվա 116-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1933 թվականին նացիստական Գերմանիայում ստեղծվում է Գեստապո գախնի պետական ոստիկանությունը։ 1944 թվականին Գեորգիոս Պապանդրեուն դառնում է Կահիրեում գտնվող Հունաստանի վտարանդի կառավարության վարչապետը։ 1945 թվականին խորթային զորքերը գերմանացիներին դուրս են մղում Չեխոսլովակիայի Բռնո քաղաքից։ 1966 թվականին 7.6 մագնիտուդով երկրաշարժն ավերում է Տաշքենդը։ Պաշտոնական տվյալներով զոհվել է 8 մարդ։ 1986 թվականին Չեռնոբիլի ատոմակայանում տեղի ունենում վթար եւ ռադիացիայի արտահոսք։ 1989 թվականին Բանգլադեշում պտտահողմի հետևանքով զոհվում է 1300 մարդ։ 2000 թվականին Անդորայի ֆուտբոլի հավաքականը տանում է պատմության մեջ իր առաջին հաղթանակը Բելարուսից 2-0 հաշվով։ 2002 թվականին Գերմանիայի Էրֆուրտ քաղաքում զինված անձն իրականացնում է զանգվածային սպանություն, դառնալով 16 մարդու զոհվելու պատճառ, այնուհետև արդեն գործում ինքնասպանություն։ Այսօրը ծնվել են 121 հա- թվականին Հռոմի կայսր Մարկոս Ավրելիոսը։ Բացի կայսր լինելուց նա նաև ուշ ստոիկյան դպրոցին պատկանող փիլիսոփա է Էպիկտետոսի հետևորդ խորհրդածություններ երկի հեղինակ։ Խորհրդածություններ աշխատության հունարեն վերնագիրը ինքն իրեն, ինքն իր համար է հայերեն թարգմանվել է նաև Գիրք ոսկեղենիկ անվամբ։ Լինելով Ստոյկյան դպրոցի հետևորդ Մարկոս Ավրելիոսը իր այդ փիլիսոփայական աշխատության մեջ, որ բաղկացած է 12 գրքերից կամ գլուխներից, արտահայտել է ինքնակատարելագործման ձգտում, որը տեսորեն է վերաբերվել քաղաքական կարգի կատարելագործման հնարավորությանը։ Որպես կայսր նա հաջորդել է Անտոնինոս Պիոսին 162-ից 166 թվականների հռոմեապարթևական պատերազմում հաղթել է Պարթևներին, որոնց հետ 166 թվականին կնքած պայմանագրով հռոմեական կայսրությանն է անցել Միջագետքի արևմտյան մասը։ Հայաստանը ճանաչվել է անկախ, որտեղ սակայն թագավորելու էին Հռոմի դրածոնները։ 166-ից 180 թվականներին պատերազմում պարտության է մատնել գերմանական ցեղերին եւ սարմատներին, 172 թվականին ճնշել է Եգիպտոսում բռնկված Բուկոլոս տոկոսների ապստամբությունը։ Այսօրը ծնվել են 1856 թվականին ամերիկյան դիվանագետ Հենրի Մորգենթաուն։ Այսօրը տոնում են մտավոր սեփականության համաշխարհային օրը։ Նույնանուն կազմակերպության գլխավոր համաժողովը 1999 թվականի հոկտեմբերի նիստի ժամանակ այդ տոնի հաստատման վերաբերյալ որոշում ընդունեց առիթը ապրիլի 26-ի մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպության հիմնադրման նշանավորումը եղավ, որը կոչված է ամբողջ աշխարհում մտավոր սեփականության պահպանմանն ու զարգացմանն օժանդակելուն։ Այսօր ապրիլի 26-ն է, տարվա ավարտին մնաց 249 օր։